Денеска ќе ќе зборуваме на ќе одговориме на прашањето, иако можеби некоја сме зборувале на оваа тема, што е полесно? Да биде човек спасен или да биде изгубен? Прашање кое што може и вака и така да се одговори. Полесно. Што е полесно? Да биде човек спасен или да биде изгубен? Сеја која зборуваме за... Полесно е да биде изгубен, така? Добро. Ке видиме, ке, ке имаме доста текстови да, да, да разгледаме денеска. Че значи, не зборуваме од аспект на тоа дека денеска животот е тежок, е, спомнавте веќе, тежок е за сите. Че значи, вистина сите имаме некои неволи, некои проблеми. Матеј 5.45, нека не биде тоа како прв текст, Матеј 5.45. Дел од проповета гората на блаженство, за кое што Јани не изборува, веќе две саботи. 5.45 вели вториот дел тама од стихот, кој прави, значи Господ прави, неговото сонце да изгрева над злите и над добрите, и, да, да и дава дош над праведните и над неправедните. Значи, Тежок е животот и за праведни, и за, и за неправедни, и за зли, и за, и за добри на ова, на ова земја. Но Зарем Павле не кажал во Дело Апостолски, 14 глава, 22 стих, во Антиохија, кога биле да проповедаат, Сириска Антиохија, веле овде, значи, враќаме во Сириска Антиохија, Дел апостолски 14.22. Веле и ги утврдуваа душите на учениците и ги советуваа да бидат постојани во верата и дека треба преку многу неволи да влезат во Божето царство. И ова е факт. Значи, низ тешкоти, низ неволи. А, еве да се сетиме на потопот. Дали Ное бил спасен од потопот или низ потопот? Низ потопот. Значи, тој бил тука, ги искусил неволите, мислам, нели, цело тоа време во, во бродот, иеко насигурно, насигурно, заштитен, затоа што му поверувал на Господа, влегол во ковчегот, во бродот, за разлика од мнози, со своето семејство, за разлика од сите други кои што кои го исмевале, кои некои од верните нели умреле пред потопот, но во тоа време бил само тој, вкупно 8 души. Но поминал низ потопот, низ тие неволи. Седрах мисакав денаго. Низ оганот. <laughs> Господ ги сочувал, ама во оганот, низ оганот. Дело 14.22, тој што го читав, значи, дека треба низ многу неволи да влеземе во Божието царство. И Марко 13.13, 13, и сите ќе ве мразат заради мене, а кој претрпи до крај, ќе биде спасен. Че значи, треба да се претрпи нешто, да се мине низ неволи, низ тешкоти. Па, скоро имавме во пулката исто оној стих, кој што вели дека секој на кој што сака да живее побожно во Христа Исуса ќе биде гонет, нели? Еве и таков тип на неволи. Јован 16.33 Овој доста добро познат стих исто последниот стих од 16 глава. Ова ви го реков за да имате мир во мене. Имате неволи во светот. Значи, ке имате неволи во светот. Исус го кажал тоа. Но бидете храбри, јас го победив светот. Или еве, второ послание до Коринкјаните, чет, четврта глава. Ови се исто убави стихови. Второ послание до Коринкјаните, четврта глава. Читам до, од 8 до 10 четврта глава, од 8 до 10. Овие се стихови кои што неодамна ги разработувавме. Што вели Павле, во неволја сме и има право ова Павле да го каже, ако се сетиме на оние стихови, колку ми доживеал, па не знам колку таму, 40 стапови без еден, не знам, удари и така натаму, така натаму. Мисли, какви се неволи поминал Павле? Во неволја сме од секаде, но не сме притеснети. Во двумење сме, но не губиме надеж. Не гонат, но не сме оставени, не се обруваат, но не сме погубени. Каде и да одиме, секојаш го носиме Исусовото умирање во телото, па и животот Исусов да се покаже во нашето тело. Значи, не е лесен христијанскиот пат. Но сега зборуваме и одговараме прашањето дали е полесно да бидеш спасен или е полесно да бидеш изгубен. Ова се неволи кој што ете, дури може повеќе го задесуваат оно што е верен, мада и злите не се поштедени од неволите во овој свет. Еве едно подпрашање, за да, да дојдеме нели, до одговорот на ова главното. Дали е полесно да си дома или да си изгубен? <laughs> Некаде. Ово е во буквално смисло полесно е да си дома, нели? Но да се сетиме на Лука 15 глава, на блудниот син, На почетокот му се чинело дека дома да му служи на својот татко му било претешко, му дошло претешко, па затоа решил тато дај имотот мој, тоа што јас треба да го наследам и фаќам патот. И го фатил патот, да. Но, се до моментот кога ги израспотрошил парите таму, во блудства, во, во уживања, како што нели денеска поготово младите, па и поголем дел од светот мисли дека од тоа се состави животот, уживање и уживање, но потрошил парите и кај се нашел меѓу свињите таму. Не само да ги чува, да ги да, и да го да го постојано да го чувствува оној смрад, не знам дали сте имале прилика некој во кочина или покрај кочина да барем да поминете само. Да видите <laughs> каква смрда е тоа. Или на село да отидете кај некој свој, кај што се чуваат свиње. Туку морали да јаде од оно свињите што јаделе, замислите си, до кое дереже дошол. И за да после констатира и каже тамо Лука 15.15, 15, и отиде вика, вика се прилепи при еден човек на онаа земја, тој го испрати а, на своите полиња за да ги пасе свињите и сакаше да го наполни својот желовник со лушпи, што ги јадеа свињите, но никој не му ги даваше. А кога дојде на себе си рече, колку наемници при татко ми имаат леп во изобилство. Значи, наемниците кај татко ми поубаво живеат, полесно име, отколку на мене ова што, ми, што ме снајде, а камо ли па он како син. И не ли прави план по, по тоа кој ќе се врати дека е таке. Пошто нема право веќе го избил правото така мисли. Како син па ете да, да се врати кај таткото како наемник. Каде било полесно? Дома кај таткото или на запад? <laughs> не знам, без разлика тоа, кај отишел он. Не е битно, далеко од дома. Изгубен, тој бил изгубен, навистина. Полесно е дома, во домот, покрај таткото. Е сега, дали е полесно да си роб или слободен? И покрај тоа што, нели, слободата некојаш скапо се плаќа за да се дојде до неа. Еве, ние денеска живееме Така да кажеме во некоја слобода привидно, веројатно и ние сме робови на новиот светски поредок, на, еден, на едно модерно робство. Но, сепак, што е полесно, да си роб или слободен? И може би најдобра илустрација, која зборуваме за тоа во преносна смисла, станал збор за дали е полесно да си роб на гревот или да си слободен од гревот. Што е полесно? да? Може и така, да. Не, меѓутоа, оти доаѓаме постепено, сакаме да одговориме на тоа што е полесно, да бидеш спасен или изгубен. И сега, може би, најдобра илустрација е израелците во пустината. Пазите, не било лесно ни с пустината 40 години. Ајде да ви видам еден ден с пустината. Не било лесно. Ама, вода, еве ви вода, имате вода. Секој ден мана од небото, облак, значи над нив дење, ноке, облач, столб од оган. Значи, нити им било пре жешко дење, нити им било ладно, ноке во пустините, како што знае да биде. Значи, да, низ пустината, но не било лесно. Тоа било своевидно потешествие. Меѓутоа, еве што вели Мојсе тамо во 26 глава во Второ закони или Пета Мојсија. Пета Мојсија, 26 глава. Шести стих. Осврнувајки се на робството во Египет, што вели, египетците постапуваа со нас лошо. Па кој сака да биде роб? Значи, тоа е во времето кога дошол оној другиот фараон, нели? Кој што не го познавал Јосиф, нели? Египетците постапуваа со нас лошо, не угнетуваа и ни наметнуваа тешко робство. Извикнувавме кон Господа, кон Бога на нашите татковци. Господ го чу нашиот извик, ги виде, ги виде нашиот јад, нашата неволја, нашата мака. Господ не изведе од Египет со силна рака и со испружена мишка, со голем страв, со знаци и со, чудеса. И не доведе на ова место и ни ја даде оваа земја, на Ханан се мисли, нели? Земја во која течат мед и млеко. Што е полесно, да си роб или слободен? Тогаш зашто Зошто вртеле кругови 40 години из пустината? Зошто изумрела цела една генерација таму, ако е полесно да се слободен? Хранан од едната страна, од друга страна вика, нели често пати, а, што не изведе во оваа пустина да изумреме тука, се вратиме во Египет, се сеќавале на лонците, нели во Египет, на на дините, на кромидот, на, не само на месото, значи на еден куп работи таму што, што ги имале во робство. Што е проблемот? Што е проблемот со нас? Што, па не ли е полесно да си слободен од секој греф, од секоја мана? Да? Тоа е вистинската слобода, сушто. Околку да си роб, еве, земете еден алкохоличен, или не знам, еве, зависник од било што, дрога или било што. Мисте лесно, да Зошто вели Исус во Мате 11 глава? Ајде 11 глава, Мате го твориме оние познати стихови Мат 11 глава од 28 до 30. Вели, дојдете при мене сите кои што се трудите, сте обременети, и јас ќе ви дадам одмор. Како го дава Исус одмор? Земете го мојот јарен. Сега имаме и тука јарен, служба, но зошто вели, земете го мојот јарен на себе и научите се од мене, зошто јас сум кроток и понизен, по срце ќе најдете одмор на своите души, зашто мојот јарем е пријатен и моето бреме е лесно. Еве сега имаме тука лесно. Христовиот јарем е лесен, наспротив чиј јарем? Немаме две, мислам две опции имаме само, немаме три. Христовиот јарем, од другата страна јаремот на греот, јаремот што сатаната не го наметнува. Што е полесно? Исус ни дава одговор овде. Мојот јарем е лесен. Иако, кога доаѓате кај Христа, му служите нему, ама тоа е значително многу полесно отколку да бидете робови на гревот. <clears throat> Полека ќе дојдеме до одговорот на главното прашање. Римјаните 8.18 Павле вели овде, зашто сметам дека страданијата на сегашното време не се ништо во споредба со славата кој ќе ни се открие нам. Да, видовме, страдаме на оваа земја, меѓутоа тоа што Господ го спрема, <laughs> ова што тука го доживуваме е незначително, ништо. Прво Јованово 4.4. Треба да издржиме, да изтрпиме. Не е лесно, но одговараме на прашањето што е полесно да бидеш спасен или изгубен. Че значи, тоа е главното прашање. Прво Јованово 4.4. Прво Јовано послание, четврта глава, четврти стих. Вие сте од Бога, дечиња, и вие ги победивте. Зошто е поголем оној, која мисли на победа, победа против антихристот, предходно се спомнува а, духовите, лошите духови, така натаму победа над гревот, победа над собственото јас. Што вели? ние сме од Бога, кој го позна... Не, се извинувам, кој стик беше? Значи, четвртиот стик, 4-4, да. Вие сте од Бога, дечење, вие, вие, вие победивте, зашто е поголем оној кој е во вас, отколку оној кој е во светот. Кој е поголем, Господ или гјаволот? И тоа колку пати е поголем? Дали <laughs> може да одговорим на ово прашање? Мислам, го имаме Бога се мокниот, да не забравам. Да, гјаволот е мокен. Ние сме слаби во нашата грешна природа. Меѓутоа, на наша страна, ако го имаме Бога се мокниот, тогаш, дури само по овој стих, иако нафрлевме многу повеќе, може да одговориме што е полесно. Човек да биде спасен или изгубен. Па го имате семокниот Бог, силниот Бог на ваша страна. Ама ако е на ваша страна, значи. Така да, ќе дојаме полека да одговорот дека, еве, јас сега ќе оспомнам, дека со Христа полесно е да биде човек спасен, отколку изгубен, ама без Христа е тоа што пратното. пратното. Зато има, значи, два одговори на ова прашање. Зошто на постариот син, на блудниот син му било тешко доека да му служал на таткото? не му служил од љубов, туку тоа сметал дека е као некоја одговорност оврска, па сега треба таму да работи на полето и така натаму. И му дошло преку глава и мислил дека сега слобода ќе најде која ќе тргне, ќе, се одвои од таткот и од, ќе излезе од неговиот дом. Па потоа подосна, откако <laughs> го искусил надвршниот свет и гјаволот во сета своја злоба, и дошел при себе и сватил дека не е многу полесно е покрив својот татко. Тоа е слободата. Значи, го имаме Бога се мокниот на наша страна. <clears throat> и пак да се навратиме на израелците во пустината. Зошто тогаш повеќето биле изгубени? И зошто на крајот повеќето ќе бидат изгубени? Неверие. Вика не влегува заради неверие. Кој да се сетиме на оние 12 извиници, не само на нив, туку на... Кој, кој двајца од таа генерација само влегле во Ханан? Двајца биле само. Халев и Исус Навин. Па тоа се двајцата извидници кои што со каков извештај дошле. Со позитивен. Зошто? Зато што имале вера во оној кој што ги води, кој што е со нив, во Господа. Иако сите тие, па нормално, вера и послушност, иако сите тие градби им изгледале како неосвоиви, луѓето им изгледале како чинови, меѓутоа имале вера во некој што ги води. Че, значи, тешко изгледало дека ќе го освојат Ханан, сите 10 рекле и ги убедиле другите останати дека е невозможно. Меѓутоа, да, невозможно е, ако одите во своја сила. Невозможно е да го држите законот во своја сила. Меѓутоа, со Христа е можно и многу лесно. Самиот тој затоа вели, мојот јарем е лесен. која веќе нели зборуваме за јаремот, имавме а, тема дека нели јаремот е знаете сте виделе волови кои ораат или тоа е тоа јарем кај што двајца се прегнуваат. Во Христовиот јарем вие сте прегнати со Христа и само треба да дозволите да тој ве води, тој ќе биде. Затоа е лесен јаремот негов. Ако вие влечете на своја страна, тоа не е лесно. да се подсетиме на искуството на Павле во седма глава Римјаните. Ова е искуство на необратен човек. Че ова не е некои коментатори и христијани денеска се обидуваат да докажат дека седма глава Римјаните се однесува на човек кој што е обратен, го познава Христа, ама знаете, ете, падни стани, тоа е животот, Погледнете што веле Павле да се подсетиме во 7 глава Римјањето, 18 стих и читам. Имено јас знам дека никакво добро не живее во мене, односно во моето тело, зашто желба за добро има во мене, но не и сила да го правам тоа. Зашто не го правам доброто што го сакам, туку го правам злото што не го сакам. А ако го правам оно што не го сакам, не го правам веќе јас, туку гревот кој што живее во мене. И така го наоѓам овој закон, дека кога сакам да правам добро, злото е близу. Вистина со мојот внатрешен човек наоѓам наслада во Божиот закон, но гледам друг закон во моите членови кој војува против законот на мојот ум и ме заробува под законот на гревот што е во моите членови. Беден човек сум јас, ки извика Павле. Кој може да ме спаси од ова смртно тело? И од овде изгледа дека е тешко да биде човек спасен. Ама после ќе извика, ќе рече му благодарам на Господа Исуса Христа. И кој читаме после в осмата глава, од римјаните вели и така сега нема осудување за оние кои што се во Христа Исуса и одат не по телото, а по духот. Зошто законот на духот на животот во Христа Исуса ме ослободи од законот на гревот и смртта. Зошто што што му беше невозможно на законот, зашто беше слаб заради телото, Тоа што ми беше невозможно на мене, на тебе, на секој од нас, да го држи законот, да биде послушен, Бог го изврши, испраќајќи го заради гревот, својот син во обличе слично на грешно тело и поради грев го осуди гревот во телото. Та праведноста што законот ја бара да ја исполниме, односно Христос ја исполни. Односно нас. Значи, со Христа е лесно, без Христа е тешко. И треба да се анализираме, да се запрашаме, Дали сме робови, дали сме слободни? Не, ние толку време веруваме, толку време доаѓаме во црква, меѓутоа, дали ни е тежок христијанскиот живот? Не се осврнувам при тоа на неволите и проблемите, кои што видовме дека сите ги имаме и доживуваме во овој свет, затоа што живееме на грешна планета. Или пак е лесно. И тоа може би ќе ни даде одговор на прашањето дали сме со Христа или не сме. Зато што со Христа е лесно. Без него е тешко. Да се посетиме на едни други стикови кои што исто влеваат надеж и кажуваат дека е полесно човек да биде спасен, затоа што го имаме семокниот Бог на наша страна. Лука 11 глава, од 20 до 22. 11 глава Лука, да, од 20 до 22. Но ако јас ги изгонувам нечистите духови со Божиот прст, значи дека Божието царство дошло при вас. Знаете кој го обвинуваа дека ете нечистите духови ги изгонува со силата на Велзево, со силата на ѓаволот. Но, но потоа веле, значи, ако ги изгонувам нечистите духови со Божи прст, значи дека Божието царство дошло при вас. Кога силниот вооружен човек го чува својот двор, <clears throat> неговиот имот е во сигурност. Но кога ќе дојде посилен од него и го да му го одзема оружјето на кое што се надевал и ќе го раздели ограбен, ограбеното од него. На што мисли овде? Што, на што алудира Господ кога вели ова Исус? Повторно кажува на истото што претходно го Посилен. Господ е посилен од дјаволот. Ако сметаме дека е полесно човек да биде изгубен, отколку спасен, или обратно, дека е потешко да бидеш спасен отколку изгубен, со тоа всушност го омаловажуваме на некој начин Господа или не веруваме, покажуваме недоверен во Него дека Господ е посилен од дјаволот. Како да го величаме дјаволот, како да велиме дека е, Господ е немокен. Не, ние сме немокни, ние сме слаби и ние не можеме, ако не се повикаме на Божјата сила. Бог е посилен. Бог е силен и посилен. Кога сме веќе кај ова, да се подсетаме само на неколку стиха од минатата сабота, за оние кои што бевте овде, што зборувавме минатата сабота, сеќавате? Една актуелна тема, како што некој кумина ми спомна. За новиот светски поредок, за илуминатите, за нивните планови, како да го загосподарат целиот свет, па и тоа малку вака во некои врски поврзав со денешните случувања во Македонија. И завршивме, мислам, да, превршивме тоа со стихови од 17 глава Откровение. Иако наведом изгледа, и така е, дека го освојува цел свет, дека никој ништо не им може, ние како христијани, на чија страна сме? Еви сега видовме кој е посилниот, нели? На чија страна, чива страна сме? На посилниот, на победникот или на... Оти изгледа, еве, светот, а, мислам, оние кои што, ете, сакаат да живеат лесен, угоден живот, се преклонуваат кон плановите на овие а, водачи на овој нов светски поредок и ги одоброловуваат нивните да речеме, заложби за тој нов порок. Меѓутоа, каде ќе завршат сите такви? Вели 17 глава од Корвенија читавме од 12 стих и 10 рогови што ги виде. Тоа се 10 цареви, кои уште не зацаруваа, но ќе ја примат царската власт од зверот. Да, точно, они ќе зацаруваат. Ама што вели овде стихот? За еден час. Колку тоа и да значи, да не навлегуваме, во значењето на овој час, тоа значи кратко, за кратко. Кратко ќе се радуваат на власта. Зошто? Вика, овие се истомисленици, па ќе му ја предадат својата сила и власт над зверот. Овие ќе војуваат против јагнето, че целиот тој нов светски поредок се подига против јагнето, се подига против моралот, против сите морални вредности. Гледате што се случува. Се уништува моралот кај младите на разноразни начини. А сите тие самоубиства што ги спомнувате во Швајцарија, јас сум слушал и Шведска, исто така е меѓу првите. Зошто е? Луѓето немаат веќе никакви вредности, не знаат веќе што да живеат. Немаат никакви цели пред себе. Се е уништено. Тоа се значи тоа етапно и многу а, организирано се се се се одвива во цел свет. Значи да се уништат сите вредности за кои што човек би можел, ете, да има некој надеж да живее. Еве, дури и да, да е безможник, да не го познава Господа, ама ете, да има некои вредности, некои цели за што да живее. За семејството. Тие го ништуваат и семејството. Видов, видовме на елиминатиот пат кои им се цели. Се што е вредно, се што она Господ го воспоставил сака да го уништат. Тоа, тоа се сатанисти. Отворено кажано, нема што тука да, да се крие. Тие војуваат против јагнето, но јагнето ќе ги победи. Јагнето е победникот, Господ е победникот, Господ е посилен. Тоа што е полесно? Човек да биде изгубен или да биде спасен? Веќе дававме одговор на тоа прашање. Да се сетиме само на една, еден момент на а, оние двајца ученици на денот на Воскресението Христово, значи недела, ден на Воскресение, тажни, чекорите им се тешки, патуваат надолу, затоа што Емаус бил по, на пониска а, точка од Ерусалим, од Ерусалим кон Емаус. Тешки им се чекорите. Им се придружува Исус, нели, едно време не го познаваат, му расправаат, му кажуваат, зошто се тажни. И се до моментот кога ќе го препознаат, нели, прикршењето на лебот пред се, тука го препознаваат. Потоа што се случува? Потоа не останале тука, во Емаус, туку тргнале назад, приквечер, значи тоа веќе се нокни часови, тргаат назад, назад многу побрзо, радосни, весели и тоа угоре, па чекорите им биле многу полесни. Че значи, многу полесно патували и одале нагоре, отколку надолу, кога, кога, се, кога се сигнували. Зошто? Затоа што го виделе Христа, живиот, дека е жив, дека е воскрснат. Ние го имаме Господа на наша страна, кој што е жив, кој што е секојаш тука да помогне, кој што разбира, кој што знае што е искушение, затоа што беше искушен во се, како и, како и сите нас. Но не падна на ниједно искушение, не направи греф. И тој е мокен, силен да ни помогне, како што вели Павле во Филипјаните 1.6, ајде уште тој стих. Филипијаните 1.6. Уверен сум во тоа, Павле е уверен, ние, ние треба да бидеме уверени, сигурни, потполно сигурни, дека оној кој го почна доброто дело во вас, ќе го доврши до денот на Христа Исуса затоа што е силен, затоа што е мокен и ние со него можеме. Значи полесно е со Христа, ама само со Христа, човек да биде спасен, отколку да биде изгубен. Но, <clears throat> ако сме без Христа, тоа што наистина е потешко да биде спасен. но е невозможно. Без Христа не можете да биде спасен. Тоа е одговорот на прашањето. Нека му е слава на Господа за се. Амин.